chapter 4 la luntun de auton proston laon epistesan autois hoi hieres kai hostrategos tu hieru kai hoi sadukaioi dia ponumenoi dia to didaskein autus ton laon kai kata gelen in to ten anastasin ton nekron kai epebalon autois tas keiras kai ethento eis teiresin eis tein aurion ingar hespera hede. poloi de ton acusanton ton logon epistiusan kai egenethe ho arithmos ton andron hose kiliades pente egenetor de epi tein aurion sunak thenai auton tus archontas kai presbuterus kai grammateis eis Hierusalem, kai anan ton archieria, kai Caiaphan, kai Ioannin, kai Alexandron, kai hosoi esan ec genus archieraticu, kai stesantes autus en meso epunthanonto in poia dunamei, e in poio anomati e poiesate tuta humes. Tate petros plestes pneumatos hagiu apen pros autus arcontes tu lau kai presbuteroi tu israel e hemes semeron ana epi u urgesia anthropou asthenous in tini hutos sesostai gnoston esto pasen humin kai panti to lao israel hoti ento anomati Iesu Christu tu nadzoraiu hon humes estaurosete, hon hotheos egeren ek necron en tuto hutos paristeken enopion humon hugies hutos esten halithos ha exu huf humon ton oikodomun ha genomenos eis cephalein gonias, cae uc estin en alu udeni he soteria ute gar anima estin heteron hupa ton uranon ta dedomenon en anthropois en ho de sothenai hemas. Theoruntes de ten tu petru paresian cae Ioannu kai kata labamanoi hoti anthropoi agramatoi eisen kai idiotai e thaumadzon epigenoskon te autus hoti sunto to jesu eisan tonde anthropon blepontes sun autois hestota ton tethera pumenon uden ekon antepein celiusantes de autus exo tu sunedriu apelthein sunebalon pros alelus, legontes te poiesomen tois anthropois tu tois, hoti min gar gnoston semeon gegonen de auton passen tois catoicusin Jerusalem, phaneron, cae u dunametha arnesastai al hina me epe pleon dia nemethe es ton laon apele apele somatha autois mecete la lane epe to anomati tu to me dene anthropon. Cae calisantes autus parengelan autois to catholu me fathingesthai me de didascain epe to anomati tu Iesu hade Petros kai Ioannes apocrythentes pros autus epon e decaion esten enopion tu theu humon aquein malon e tu theu crinate u dunamethagar hemes ha edemen kai e kusamen me lalein hoide pros ape le samanoi ape lusan autus meden hieriscontes ta pos colasontai autus diaton laon hoti pantes edoxadzon ton theon epi to gegonoti eton gar ein pleonon tesara conta ha anthropos ef hon egegone ta semeon tuta tes iaseos apoluthentes de elthon pros tus idius kai apengelan hosa pros altus hoi archieres kai hoi presbuteroi epon. Hoi de acusantes homothumadon eran phonein pros ton theon kai epon despota su ha theos ha poiesas ton uranon kai ten gen kai ten thalassan kai panta ta in altois ha diastomatos david paidos su epon hina e fruaxan ethne kai laoi emeletesan kena parestesan hoi basileis tes geis kai hoi arcontes sunic thesan epita auta kata tu curiu kai kata tu christu autu sunic thesan gar ep aletheas epiton hagion paida su Iesun hon ecrisas Herodes te kai Pontios Pilatos sun ethnesin kai laois Israel. Poiesai hosa he ker su kai he bule su pro orisin genestai. Kai ta nun curie epide epitas apelas autun kai dos tois dulois su meta paresias, passeis la lein ton logon su. En to ten cera su, ec tenen se, eis iasin, cae semea, cae terata, genestai, dia tu onomatos, tu hagiu, paidos su, Iesu. Cae de e auton, esal iuthei, hotopos, en ho esan sun egmenoi, kai epleisthesan hapantes pneumatos hagiu kai elalun ton logon tu theu meta parisias tu de plethus ton pistiusanton ein he cardia kai he psuche mia kai ude eis te ton konton auton elegin idion enai al ein autois hapanta koina kai megale duna me apedidun ta marturion hoi apostoloi tes anastaseos tu curiu Iesu caris te megale ein epi pantas autus. Ude gar in de eis tis hup erken en autois, hasoi gar cete torres corion e oikion huperkon poluntes efferon tas timas ton pipras cam non, cae etithun para tus podas ton apostolon die didato de hecasto cathoti an tis crean ecen. Ioses de ha epiclethes Barnabas apo ton apostolon ha esten meth ermenuamenon huios paracleseos, leuites cuprios to genei hupar contos alto agru polesas enegen to crema kai etheken paratus podas ton apostolon